السلام عليكم الأنعام تلقى كل الأحلام وين البسمة يا صاح والضحكة والأفراح والبلبل الصداح غنى أحلى الأنغام وين البسمة يا صاح والضحكة والأفراح والبلبل الصداح غنى أحلى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Prošli درس je bio težak, je li tako? Malo je bilo komplikovano. Pa ćemo ga bi lahi ta'ala, ja sam mislio obnoviti malo lakše, međutim, onaj, kad sam malo dublje pogledao, bit će malo decidnije, malo detaljnije ćemo ga morati obraniti. Radi se znači o zadnjim ajetima 14.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 I ovdje je naređenje Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam da poziva na put svoga gospodara. Nakon što je naredio poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallame Allah šatnu ga nije ostavio da ga ne poduči kako da to čini. Zatim kaže bil hikmeti sa mudrošću. I mi smo prošli puta komentarisali šta znači ova riječ mudrost pa je bilo preteško. Pa ćemo ovo ostaviti za nakon da naša druženje jer ćemo govoriti o ovom prvom dijelu. I zatim kaže bil mev'ideti el hasene. El mev'idva el hasene. Sa lijepim govorom. Vajadihum letihi ahsan. I kada budeš sa njima raspravljao one koji pozivaš, to radi bil letihi ahsan na najljepši način. Zatim subhanahu wa ta'ala ovo završava ovaj i kaže inna rabbaka huwa a'lamu bimen balle an sabili. A tvoj gospodar zaista najbolje zna one koji su skrenuli sa njegovog puta u zabludi. Wa huwa a'lamu bil muhtadin i on najbolje poznaje oni koji su na uputi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimislima uqibtum bihi. A ako budete kaže kažnjavali kažnjavajte isto mjeru Odnosno, ako je tebi nepravdu neko nanio, Allah azzabadjala naređuje da se šta? Ta nepravda koja je tebi nanešena, pravdom uzvrati u istoj mjeri. Uradio ti zlo, nanio ti štetu, šteta se nadomjeri, ali ne preko, nego tačno koliko iznosi. Volim sabertuma, ako budete osaborili, lehuva hajrun li sabirin, to će biti bolje za koji mogu da podnesu sabor koji su saborljivi. Odnosno, ako budete prešli preko onoga što su vam zla nanijeli, to je da znate šta? Bolje. Pa zatim kaže Allah Đelešanu, wasbir. I ti budi od onih koji su strpljivi. Odnosno, pređi preko loših postupaka. Vama sobruke illa billah i nećeš biti strpljiv osim uz Allahu pomoć. I tako dalje. Ove ćemo ajete komentarisati kasnije kad nam dođe vrijeme za to. Sada se samo vraćamo na prvi dio ajeta kojeg smo naveli kaže Allah Đelešanu udu'u ila sabili rabbik. I samo ćemo ovo, bih mi najveće razgovoriti. Ja sam prošli puta ovo vama preskočio samo na brzo. Pa smo se dotakli hikme mudrosti, šta znači ta mudrost i kako je ona protkana kroz Kur'an i kako je kroz hadith i kako je kroz jezičko značenje kod učenjaka onaj jezika. Pa je bilo malo pratješko. Ali sad ćemo malo decidnije ovo pojasniti. Ovo zanima nas braćo vema. Gdje kaže uzvišeni Udu'u ila sabili rabbika poziva i kaže na put svoga gospodara. Braćo, kada je insan ovaj ajet i pamti i čita, nikada ne obrati pažnju na njega, mi. Nikada dovoljno ne obrati pažnju. Međutim, kada se upusti u istraživanje značenja ovog ajeta, tako mi uzvišenog Allaha za vidi kako je velika neznalica. Dobro. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam naređuje da poziva kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Na put Allaha azza wa jalla. Pogledajte sada. U istoriji Islama jesu se pocijepali muslimani. Jesu se pocijepali. Na ogromne frakcije i na velike frakcije. Među šijama, ja sam broja od jednih dijela, ima i 52 frakcije, samo među šijama. Među sufijama imate preko 72 tarikata. Kod ehli suni, ehlo suni bal džemaat takozvani, imate četiri takozvane mezheba u fiqhu. U akidi imate i nekoliko od murđija. Murđije su najbljaži oblik koji se pripisuju koji se pripisuju, jer zbog čega? Zato što nekod imama umeta su čak nosili ovaj opis. Je tako? Zatim imate akideska, znači pocijepljenja. Haridžije, Mu'tazile, Kaderije, Džebrije i ostali. I svaki od njih tvrdi da je na haku i na ispravnom putu. I to smo mi dosta puta spominjali. I svaki kaže na Kur'anu i sunnetu. I svaki kaže da on ne poziva onome na čemu se on nalazi, nego poziva kome? Allahu azzawajale, jer kaže naređeni Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, Allah kaže udvu na i ja sam ta kaže koja poziva Allahu azzawajale. To je. Ovo me ne zanima toliko. Zanima me ono što se dogodilo među onima koji se pripisuju Kur'anu i sunnetu. Kod ehli sunnata vel džemata. I koji za sebe smatraju da su na ispravnom putu. Pogotovo u zadnje vremenu. U zadnje vrijeme, braćo draga, pojavila se jedna skupina koja je dala sebi ime Selefije. Jedna skupina koja je dala sebi ime Selefije. I zadovoljni, su, i zadovoljni su da se zovu Selefijama. Kaže, mi smo Selefije. Polemika među islamskim učenjacima oko ovoga. Šeh Husemin je ovo kategorički odbio. Šeh Husemin je ovo kategorički odbio. Šeh Albani je ovo čvrsto branio. Šeh Albani je ovo čvrsto brani zagovarao je da je dozvoljno čovjeku da kaže da je ene selefi. Ja sam selefija. Zbog čega? Kaže zato što su nastale mnoge frakcije. Svi kaže pozivaju Kur'an i sunnetu. Pa ako budeš ti pozivao Kur'an i sunnetu, jedan će da poziva Kur'an i sunnetu. Ako kaže da si na, kod ehli sunneta ili džemata, imate, kaže, frakcije od kod ehli sunneta ili džemata koji nisu na ono čemu je selef. Stoga kaže neophodno kaže da, se, da si selefija. Dobro. Mi ćemo vraćati kroz kur'anske sada ajete vidjeti kako je Allah Azza wa Jalla ovo pisao. Kaže uzvišeni men ahsanu qawlan men da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimi. Kaže ko je bolji ili ko bolje govori ili ko ljepše govori od onoga koji kaže koji poziva u stvari men da'a ila Allahi koji poziva Allahu Azza wa Jalla vidite ovdje sada mi smo rekli da kaže Allah Đelešanu poslaniku sallallahu alaihi wasallam Udu'u ila sabili rabbike. Allah Đelešanu na drugom mjestu kaže Pozivaj znači svome gospodaru Allahu. Kaže uzvišen men ahsanu qawlan ima li iko ko bolje govori od koga men da'a ila Allahi ko poziva Allahu. Ne fraksiju u kojoj se nalazi. Niti džamatu u kojoj se nalazi. Niti u mezebu kojem on pripada. Niti u akidelovskom objeđenju. Ne. Men da'a ila Allahi koji poziva kome? Allahu azza wa jale. Wa amile saliha jer samo to ne. I da radi dobra djela. I koji govori i ne ni mi muslimin. muslimi. ja sam zaista od onih koji, koji su muslimani. Ja sam musliman. Znači, musliman. Poziva kome? Allahu Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Nuhu alaihi salam. Čak i ovo je naređeni Muhammedu sallallahu alaihi wa Kaže, umirtu en ekune el muslimin. I kaže, meni je naređeno da budem od čega? Minel muslimin. Od muslimana potpuno predani kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Naređeno. Nije ovdje naredio Allah azveler da budeš od Salefija, niti da budeš od onih koji su kao na pravom menheđu, da budeš od Muvehida, takozvani današnjih, današnjih imena imate koliko hoćete. Kaže Muvehidi, ispravno svatanje menheđa, zatim ispravni nosioci ehli suneta i tako dalje. Ništa ovo nije naređeno, braću. Allah Đelešanu je naređeno da budeš šta? Da budeš musliman. Zatim, kaže huve semakum, huve semakum, muslimine min qabl. Kaže, on vas je, i ovo se odnosi na Allaha za iako ko, po ovom pitanju ima komenta, Anaj razilaženja kod Islamske učenjaka, međutim, džari, Ibn Đarira Tabari je ovo fino razastro svome tefsiru, dobro da je ovo govor Allah Azza wa kaže, huva meku muslimine min qabl, ve fi hada, kaže, on vas je nazvao muslimanima min qabl, kaže, ovo qabl znači u prijašnjim knjigama, ve fi hada, i kaže, i u ovome Kur'anu, također, kako? Muslimanima. Muslimani. Imam Tahavi, odnosno Ibn Iz al-Hanafi, kada komentariše Tahavine riječi u a, Tahavijskoj akini gdje on kaže tamo, kaže, ودين الله في الأرض وفي السماء هو الإسلام kaže a Allahova dželešanuhu vjera koja je kaže na zemlji na nebesima jeste šta? Islam. I dokazuje to sa riječima Allaha azza wa jalla. Allah kaže: "Wa raditu lekum al-islam dina." I zadovoljan sam da vam islam bude jedinom ispravom priznatom vjerom. Dobro. Zatim kaže uzvišeni Inna dina inda Allah Islam. Kaže jedina vjera priznata kod Allaha Đalešanu jeste šta? Islam. Odlično. Ovi svi ajeti koji smo sad naveli ha, idu u dokazi prilog čega? Kada insan poziva kao što je naređeno ovdje se poziva Udu'u ila sabili rabbik jeste naređeno tebi da pozivaš čemu? Nakon sve, sve, islam, musliman. Islam, musliman čemu? Allahu, odnosno vjeri islamu i odnosno ako se budeš morao da ocijepiš kao pripadnik nečeka da kažeš da si šta? Musliman. Molim. Dobro. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Kaže الأنبياء من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد Ovaj rivajet bilježi ima muslim, bilježi ima Buhari, ovo je muslim rivajet koji u svom njegovom sahiju. Kaže, vjerovjesnici su sinovi jednoga oca od više majki, a kaže, njihova vjera je jedna. Zbog čega ovaj hadis? Ovaj hadis, braćo moja draga, je kako važan. Kaže Allah poslanik sallallahu svi vjerovjesnici imaju koga samo jednog oca. A majka može biti više različitih. Dozvoljno musliman ni dvije ili tri ili četiri. Jel tako? Može imati sina od jednoj, sina od druge, dvojicu od treće i tako dalje. Može se čovjek ženiti pa mu supruga umre koja mu rodila dva sina ili jednog, pa se oženi drugom pa mu rodi jednog sina. Ova dva sada, njegova sina su polu odnosno braća po osu, ili tako? Može mu supruga preseliti. Oženi drugom, imao s ovom mušku djecu i s ovom mušku djecu. Znači, braća po, po ocu. I Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam je opisao ovako vjerovjesnike. Odnosno, kada ovo učenjaci razglabaju, kada govori o davi, problema dave, kaže mora svaki daje da zna. I onaj koji poziva Allahu azzawajale, da su oni, svi oni koji imaju isto korijene kao poslanici. Tvoj menheć mora biti isti. Zatim kaže Allah poslanik sa sallam, muhatum šeta. Od više majki, nije to bitno toliko. I kaže zatim, vadinuhum I njihova vjera je šta? Jedna. E, pogledajte sada ovo sad vraćamo nazad. <clears throat> Naređenje od Allaha da se poziva kome samo Allahu azza wa I naređeno nam je da je Islam nam jedina prava vjera i kod Allaha i naređeno da pozivamo Islamu. I naređeno da pozivamo Allahu azza wa jalla. I zabranjeno se cijepamo i da se oslovljavamo mimo osim kao musliman. Odlično. I vidjeli smo da vjerovjesnici su najbolje ovaj menhež trasirali, odnosno rekli su, kako kaže ovaj poslanik, mi smo od jednog oca više majki, međutim šta naša vjera je samo jedna. Pogledajte sad one koji pozive Allahu Đelešanu na terenu u Bosni ovdje i u čitavom islamskom svijetu. Kome se pozivaju? Hm? Kad kreneš prvo od mezheba, fikskih mezheba, kome pozivaju? Hanefije pozivaju mezhebu Ebu Hanife, rahimahullah. Šafije pozivaju mezhebu Šafije. Hanbelije pozivaju mezhebu imama Ahmeda. Malikije pozivaju mezhebu imama Malika. Svi pozivaju i svi kažu da su na ispravnom putu po tom pitanju. Od akidoloških ubeđenja također. I to me toliko ne zanima. Mene zanima šta? Mene zanima populacija koja se pojavlja u našim krajima ovdje u zadnjih godina nekoliko nakon rata kada je Allah Đelešanu dao da se oživi sunet Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nakon što je bilo takozvana jedna dava, ona se sada raspršila na više menheđa takozvani. Je tako? i svako svakog optužuje da je u zabludi i da je u dalaletu. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam El mu'minu lil mu'mini ke bunijanin ješuddu ba'buha ba'ba šebbeke bejne asabi'ihi pa i kaže svoje predstavak uradio. Kaže vjernik je vjerniku poput građevine. Poput građevine. Je šuddu babuha baba kaže jedna drugu upjeri kad pravite krov, tesari, Ha? Kako ga uklesuješ? Uklapa se. Ha? Mora sam stajati. Jer su stari tesari znali uklešu u krov sam, to bi rekli mi možda staji. Zidove kada vežu, u sjeci ovdje, sjeci onda od stari, od bukava i tako dalje, samo ga dostaji. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, ovako je opisao stanje vjernika. El mu'minu lil mu'mini, kaže vjernik je vjerniku poput građevine. Ješudu ba'ba ba'ba. Vašebeke bejna sabi'i pa je kaže svoje prste isple ovako. Pogledajte, je li ovo čvrsto? Kad bi pukao čovjeka s ovim bi ga oborio. Šta misliš kada se ovo prekine? Snaga ode u desnu i snaga ode u lijevu ruku. Ali još uvijek je jaka. Desnica jaka i ljenica jaka. Međutim, šta mislite kada budu ovi prsti ovako radili? Jedan vuko na svoju a drugi vuko na svoju stranu. Šta će se dogoditi? Slabljenje. E ovo se događa sada kod nas ovdje na terenu. Među onima koji sebe smatraju da su na Kur'an i sunnetu. Svi ko bila pozivaju Allahu. Kaže mi pozivamo Allahu. Nije tako mi uzvišenog Allaha Đelešanu. Svi se pravdaju s ovim ajetom. Odu se bili rabi, kaže, mi pozivamo Allahu Jok. Pozivaš menheđu. Pozivaš mesđidu, pozivaš džematu, pozivaš razni izrazi. A samo ono što se nalazi u srcu je poznato Allahu azzawajal. To je. Dokaz, braćo moja draga, <laughs> jeste drugi hadis. Ovaj hadis je također kod Buhari kod muslima što smo ga sad nadali. Drugi hadis bilježi imam Buhari u svome sahihu, imam muslim i ostali. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Niko, kaže, od vas pravi vjernik biti neće. Sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli samo ne sebi. Pogledajte daja koliko imate u Bosnu i oni koji se povode za njima. Imate oni koji bi mene stavili u tope i na drugu planetu. A Allah, poslanik sa kaže, niko od vas pravi jednih biti neće, dokle god ne bude želio svome bratu ono što želi i voli samome sebi. Imate dakle onih koji neće prihvatiti čak da ga pomogneš, neće prihvatiti od tebe. Neće prihvatiti. I ako hoćeš da budeš od onih koji se rade po hadisu i odeš da pomogneš insane jer je u teškom stanju ili zajednicu, neće to prihvatiti od tebe. A kamoli da on tebe pomogne. Kamoli da on tebe pomogne. Ja sam braćo ovdje godinu i pol kako sam došao sa studija. Tako mi uzvišenog Allaha niko od jedne skupine nije došao, poznate skupine, nije došao da mi kaže, evo ti muhidine deset maraka da za gorivo imaš kad budeš šao na ders. Ako biva pozivamo Allahu svi, niti da kaže, evo, za kopiranje knjiga i nekih što učite arapski jezik ili teđvis, ili Kur'an je tu. Niko. A kaže se da su na ispravnom putu, a mi smo Dobro, nije problem za tebe ako te optuži da se na skrenuo s pravoga puta. Imaš mahana. Ali šta ako tvrdiš da si ti na haku, ne radiš po hadisima? Jedan dan sam vidio hadith braćo moja draga, napisan, gdje se kaže, među ostaloga, najbolji musliman je onaj o čiji su jezika i ruku sigurni ostali muslimani. Onaj koji ga je pisao je u Onaj koji ga pisao i koga stavio najpreći u ovom hadisu. Allah mi je svjedok. Ja sam bio tamo, ja znam. Kada bi zidovi govorili onih, one ustanovi srca bi se skamenila. Onaj koji ga pisao, najpreći tom hadisu. Date samo fraze. Samo fraze. kažu <clears throat> Kaže uzvišeni dokaz za samo fraze, kaže Lejse bi Vela Došli su židovi i govorili muslimanima u Medini, kaže, mi smo preći od vas. Kaže, naši poslanici su stariji, naša knjiga je starija. Pa su muslimani govorili, ne, mi smo bolji, mi smo preći, kaže Allah Đelešanu, lejse bi em, Nije to, kaže, po vašim željama. Nisi po željama i hirovi na pravom putu. I neš biti upućen na pravi put zato što ti to hoćeš. I zato što ti to govoriš i iskazuješ. Jok. Me jamel suen yudzabi, bih, kaže Allah Čelšan dalje. Ko bude radio loše djelo, yudzabi, bih, dobit će nagradu. Vela jeđid lehu veliđen min Allahi valijem vela nesira. I nećeš njemu naći od Allaha nam rekom niti zaštitnika, niti pomagača. Vela jeđid lehu min duni Allahi valija vela nesira. Nećeš mu mimo Allaha naći kog da će ga zaštititi pomoć. Uradio si loše djelo, kod Allaha će biti kažnjen. Ha? Džaba što si ti sebe ostavljava da si ti na pravom putu. Da si ti na ispravom menheđu. Jok! Ako si radio loše, gotov si. Ashabi, braćo moja draga, kad je ovaj ajet objavljen, kaže, između ostaloga se ovdje kaže, ovaj ajet nam lomi kičmu. Ovaj ajet koji nas zaplašuje. Propali smo. Propali smo. Pa ima rivajeta, kako bilježi ima Mahmed u svome eh, musnadu sa lancem prostat, kako je Šojba Nuta ovo ocijenio, da kaže šta? Ovo se odnosi na vjernike, ako ga budu uradili, bit će, kaže, kažnjeni zbog toga na Dunjaluku. Pa je rekao Allah poslanik sa sam, zar ne budeš bolestan, zar ne budeš tužan, zar te trne obode i tako dalje. Sve ovo priše one grijehe koji si ti počinio. Svaka te koba koja ti dođe. Dobro. Zatim dalje ide ajet. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ Ako bude, kaže, radio dobra djela, min zekerin ev unca, wa huwa mu'minun, eh. Ovo je važno. Ovo zanima koga? Ovo je kod Allaha Đelešanu mjerodavno. Ko bude, kaže, radio dobra djela, bio muško ili žensko? <laughs> bio ti kanta, bio ti muvehid, budeš radio dobra djela, bit ćeš spašen. Kako god da te zove. Džaba što se ti ispravnim vjernikom zvao i sta za pravog puta i jedini pravi put i ovo i ono, ako budeš radio loša djela, džehennem, ako budeš radio dobra djela, džennet. Vahuva mu'minun. A bude vjedniku Allaha. Radiš dobra djela. Bio muško ili žensko, da se kaže između ostaloga, bilo kako te drugi smatrali, kako te zvali, tvoja nagrada kod Allaha neće umanjiti. Ako ljudi svojim ustima hoće da umanje. I pokažu te u lošem svijetu. Kod Allaha tvoja dobra djela propasti neće. Ako budeš vjernik. A i me zanima. ako si nevjernik u Allaha sve ti džaba. Makar popločo zemlju čitavu zlato. Ali ako si vjernik, blago tebi. Ode, braćo moja draga, se mnogima nama oklizne. Vi ste čuli novotar grešnik, ne klanjaj, izbjegaj, zaokruži. Zašto kaže novotar? Braćo, ako novotarija insana izvjere ne izvodi, ovo su poznata pravila kod ehli suneta val džemata. Ako novotarija insana ne izvodi izvjere, jer on musliman još uvijek ili je? Jeste, po jednoglasnom stavu kod ehli suneta val džemata. Hoće li ući jednog dana u džennet ili neće? Hoće jer ga novotarija nije izvale zere, nije postao ni muktad, niti mušnik, niti kafir. Radi otariju, radi U akidi, u akidi. Hoće li mu shodno našim ubjeđenjima ehli suneta vel džemata Allah oprosti oprostit ćemo jednog dana. Ulazi u džennet, ulazi u džennet. Aha, dobro. Zamislite sada imena poput imama Kurtubija. Ja sam sabrao, obraćao moja draga, od mufesira. Preko 15 najvećih mufesira koji su okarakterisani kao ašarije i kao maturidije. Od Kurtubija kreneš pa dole Džasasa dođeš. Kurtubi šafijskog medheba, Ešari, Džasas dole Hanefija, optužen čak i za itizal maturidija, optužen čak i za U hadisu preko 40 najvećih hadijskih učenjaka okarakterisani kao, evo tu je djelo ispred mene, ručno pisano moje, Najveći, preko 40 hadijskih učenjaka koji su karakterizani ili kao maturidije ili kao ašarije. Najveći. Pogledajte, braćo. Svi komentatori buhajnog sahija, svi komentatori Muslimog sahija su bili šta? Ili maturidije ili ešarije. Ibn Hajar karakterisan kao ašarija. Enelovi karakterisan kao ešarija. El Aini koji komentar dao na Buhari je sahih, okarakterisan kao maturidija. Jedini koji, Ibn Battal koji je dao komentar na Buhari sahih, okarakterisan kao Ešarija. Jedini, jedini, jeste Ibn Rashid al-Hambali, koji nije uspio završiti ovaj djelo. Komentar na Buhari. Sve ostalo gotovo. Četiri sunena, sunen Ebu Davuda, sunen Termidije, sunen Ibn Bađe sunen Esaije, sve četiri komentara, komentar su mu dali, ili Ešarija njih trojica, ili Maturidije njih jedan. Svi. Najveći učenjaci hadisa, kad tako Dobro. Kad pogledaš malo tamo u u rećemo ovako, biografije, kada govori se o biografijama i u istoriji, preko 13 sam ih nabrojao tamo najveći islam učenjaka u ovoj oblasti su bili okarakterisani ovako. Kada pogledaš u fikhu, preko 60, 80 učenjaka, ovako ćemo reći. Preko 80 učenjaka. Tri mezheba sam išao. Išao sam hanefijski mezheb, malikijski mezheb i šafijski mezheb. Tri mezheba. Su bili okarakterisani kao šafije, e, kao maturidije ili kao šafije. Tri mezheba. Najveći islamski učenjaci u fiku. U, naprotiv, kod sami šafija njih 40 sam našao. Okarakterisani kao šafije. To je i kad uzmeš u jeziku, njih 13 najvećih učenjaka u jeziku su bili okarakterisani kao šare ili kao Maturidija. To je Sab ibn Manzur, najveći, to bi rekli učenjak jezika, koji napravili Sanul Arab, najveći u enciklopediju arapskog jezika, najdragosjeniju, bio je takvo. Dobro, ovo svi, braćo moja drago, oni koji su <clears throat> svoj jezik isplazili, okarakterisani su kao i maturidije, smatrali novotarima. Zamislite sada, dođete ti imam ili dođete ti džuvejni, ili dođe ti primjera radi Kurtubi, a? i klanja u jednom mesridu. I oni imam u mesridu. Zamislite. Učenjaci ummeta u tefsiru, u hadithu, u fiqhu, u arapskom jeziku. I on klanja u jednom mesridu. Ima deset kirajeta sa sobom. I ti kažeš neću klanjati za njim, on je novatar, idem da klanjam za njim poljoprivrednikom pčelarom koji ne zna ni arapskog jezika. E ovo se događa danas. Događa se danas. Samo u drugačijem ruhu. I onda kažu, odvojila se bili rabiki, kaže, pozivaj svome gospodaru. Na put svoga gospodara. Pozivaj čemu? Pozivaj takfiru, tefsiku, tebdiru. Šta je ovo? Ili pozivaš ovaj nevijenik, ovaj kafir, ovaj je ovaj je šta najmanje onda počnu od e, on je ba dalalet, on je u zabludi, e on je novotar, e on je grešnik. Ili te E on je onaj morđija. Pa kaže morđijetul asr. Savremeni kaže oblik morđizma je kod njega prisutan. Izbjegaj. Samo je kod nas kako treba. Sve se ovo radi. Koliko imamo još? Dobro. Što, hoćemo li još braću? Dobro. Molim? Dobro. Subhanallah, kaže subhanahu wa ta'ala Inne ekremekum inda Allahi atqakum Negirajući sve ovo što ljudi iznose. Kaže najplemenitiji, najbolji kod Allaha Đelešanu jeste onaj koji ga se najviše, najviše boji. Ovo je vaga koja kod Allaha priznata. Ne ono za čim se ja i ti povodimo. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala proće samo onaj spašen biti onaj koji ga se bude bojao. Ko se ga bude više bojao, blago njemu se više i više. Tajib. Međutim, u samom ovoj suri ima tole zabrinjavajućih ajeta. Dotaknut ćemo ih se, bidni lahi ta'ala, na brzinu. Gdje kaže Allah Đelešanuhu, Kaleti l'a'rabu amenna, Qul lem tu'minu, walakin kulu eslemna, ولما يدخل الإيمان في قلوبكم kaže došli su beduini Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, tek došli tek se iz džahilijeta izbavili što mi rekli I rekli su amenna. Mi smo vjernici. Mi vjerujemo Allah azza wa jalla. Danas isto također. Jučer ne zna da pročita harfa. I dan danas ne zna. Međutim kaže mi smo vahidi... Amenna. Kaže Allah jalla šanu. Nemojte reći vjerujemo. Nego recite eslemna. Nego recite šta? Mi smo tek se predali i postali smo muslimani. Jedan šehova kaže komentarušeći ovo, šehov zan, kada komentariš ovaj ajet uzma, kaže, ta, kaže došli su što kažu, i ala tu hoće da bude pravi kako treba. Ne mere. Ne mere. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Ali kaže, još nije iman ušao u vaša srca Hadid Džibrila koji je poznat, koji bježi imam Buhari i imam muslim svojim sahima i ostali, je došao Džibrila alaihi salatu wasalam, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasalam i ashabima koji su tu bili prisutni, šta je došao da ih područi vjeri, između ga pitao ga prvo o islamu, zatim ga pitao o imanu, zatim ga pitao o ihsanu. I kažu islamski učenjaci, i ovo je dobra kod ehli džamata, da su ovo stepenice koje vladaju među muslimanima, koji vjeruju Allaha. Prva je da budeš musliman, druga da budeš mumin i treća da budeš muhsin. Prva je da si musliman. Ovi su došli odmah i rekli šta? Hoćemo da budemo mu'mini. Ne možeš biti mu'min dok god ne budeš prošao fazu čega? Da budeš musliman. A kad budeš to prošao, pa si onda mu'min, onda dolazi šta? Na fazu čega? Na fazu da budeš muhsin. A šta je to? El ihsan en ta'bud Allahe ka enneke tarah. Da obožavaš Allaha djelašan kako došlo u hadithu, kao da ga gledaš. I dole ajeti sa njim ćemo završiti bi Allahi ta'ala gdje kaže Allah azza wa jalla kul etuallimuna Allahe bidinikum kaže reci Muhammede zar vi hoćete Allaha da podučite vašoj vjeri danas imate braćo moja draga raznih menheđa i dava koje kroje i ovo ti dođe hoće Allaha subhanahu wa ta'ala da područi šta je to islam Šta ovo znači, braćo moji? Ako imate na jednoj strani masu islamskih učenjaka koji upozoravaju na takvi, upozoravaju na takvi, da nas sjediš kod njih, njegove knjige da ne čitaš, sa njima da se ne družiš. Islamski učenjaci osjedili bolan u traženju znanja i podučavanju drugih. Opozoravate da nas sjediš sa takvi i ti opet hoćeš da s njima. Isto tako kao doza kaže se, oni hoće da poduče oni koji su učeni šta je to Allahu Đelešanu vjera ispravno Kul atuallimuna Allahe bedinikum jer to vi hoćete Allaha da podučite šta je to prava vaša vjera kao da Allah ne zna šta je sa vašim srcima koja se stradala i propala Taib mi ćemo ovdje stati inša Allahu ta'ala i završit ćemo sa ovim prvim dijelom ajeta onaj gdje kaže uzvišen jel onaj udu ila sabili rabbik a, i pozivaj putu svoga gospodara, a nastavit ćemo zatim onim drugim dijelom ajeta koje smo na početku onaj spomenuli, kulu kavli hada, واستغفر الله لي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام